mali naši mudrijaši Mali naša muderci Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Naši mali mudrijaši. Danas smo ugostili tri učenice i jednog učenika četvrtog razreda osnovne škole. Zanima nas što oni misle o internetu i naglom razvoju tehnologije, te koliko njima ove stvari znače. Idemo ih poslušati. Možete li mi reći što vama zapravo znači internet? Može. Pa internet je meni nešto najbolje što su ljudi ikad izmislili i bez njega e, ne bi mogla ništa, e, sve što je na internetu nije baš skroz dobro, ali ima i dobrih stvari. Ima i dobrih stvari, a koje su to dobre stvari koje su na internetu? Možeš pa, na primjer, ako trebamo saznati koji je nešto najmanje na svijetu ili e, nešto što nas jako zanima i kako moja mama kaže, E, ja je nešto pitam, ona kaže pitaj čika google Aha, pitaj čika google to je zanimljivo. Ne smiješ se u <laughs> A možete li vi ostali reći što vama internet znači? Može? E, pa meni internet znači e, ista dobro, zato što kad nije bilo interneta manje se mogla znati o svijetu, a sad ovaj, on nam pomaže prilikom učenja, no nije baš dobro ovaj, biti non stop na internetu, zato što onda oštetimo i vid, moramo nositi naočale, ili, ili naučimo dovoljno. Ako igramo neke igrice što su za učenje, opet to nije kao pravo učenje i pisanje. Što bi nam ti rekao o internetu? Što tebi internet znači? To je nešto najbolje na svijetu. O, zašto? A, pa za je super. Super ti je internet. A možeš nam ti reći što ti najčešće na internetu gledaš, radiš? Mm. A većinom sam na YouTube. A što na YouTube radiš? E, gledam glišu. Što je to? A pa to je kao neki čiča sa crvenim očima i onda kao nešto pjeva, priča. Jel ti onda oponašaš tog čika glišu? Ne. ne. Samo gledaš? Ne. A recite mi, jeste ikada koristili internet e, za učenje? Da. Da. Nikad. Da. da. Znači vas tri jeste, ti nikad nisi, kako ti nikada nisi, <laughs> kako ti nikad nisi koristio internet za učenje? Nije ti ništa trebalo što nema možda tog trena u knjizi, a u knjižnicu ne, možeš otići? Ne, ja pitam mamu ili tatu ili brata. I onda oni sve znaju. Da, šta ću bez za internet ružiti? Evo ovako, najprije imate li računalo u svojoj sobi? Da. A ti? Neko, jako tako, ja da. Ja imam računalo koje mi je u izvojeno, znači ja spavam u dnevnoj sobi, a računalo mi je u sobici zbog toga što računalo jako puno zrači, onda je to malo štetno za zdravlje. Šta zrači? A tko ima laptop od vas? Svi. imate laptop. A, ali ja nemam e, laptop u sobi koje spavam. Ja spavam gore na katu, a u zajedničkom sobi mi je laptop. Je vam bolje kada nije računalo u vašoj sobi? Ne. Pa meni i ne i nije. Zato što u sobici mi bude jako zima kada idem tamo, na primjer, ne znam, zadaću ili nešto da pogledam. Ovaj, kad imam laptop, ovaj, opet mogu ga nosati po cijelom stanu i otići tamo gdje je toplo a za kompjuter i baš laptop se može odnijeti u sobicu ili neku drugu prostoriju da ne zrači kada on je spava se, da, a kompjuter baš i ne može, ako on stoji u sobi ili negdje, onda, da, on je onda se zrači. A recite mi ovako, Imate li vi nekakav možda uvjet kod kuće da vam roditelji kažu prvo moraš napisati zadaću, a tek onda možeš ići na internet. Ne. Ajmo vidjeti Imaš li ti takav uvjet? Ja imam isto Imaš... A ti? Ne. Meni mama kaže, radi što god Da. Znači tebi isto kažu prvo moraš zadaću napisati, a onda Isto, internet. ja moram prvo zadaću. A ja moram prvo napisati zadaću iz škole, iz Lingvapaksa, pa onda trebam uđi, pa trebam svirati i onda tek mogu. Ja, e, ja, ja. Ti baš imaš jako puno obaveza, jel da? Jako. A možeš li ti nama reći, evo kažeš da zapravo nemaš tako nekakav uvjet, jel tako? E, Imamo koliko otprilike. imaš otprilike uvjet? Znači ipak moraš prvo napisati zadaću. Pa tu i tamo, nekad moram, nekad ne moram, ovisi kako su roditelji raspoloženi. Aha, a ti se ikada dogodilo da odeš na internet i toliko surfaš da zaboraviš zadaću napisati? Pa je jednom. Je jednom. I što je onda bilo? Jednom. Niš dobio minus. Dobio minus u školi. Ti bilo žao? Pa boš ne. Nije ti bilo žao? Pa ne. Jao. A možete li mi ovako okvirno reći koliko vremena provodite na internetu? Pa ja ne dugo, ali moj brat, ovaj, on provodi vremena od kad se probudi, a to je negdje oko tri popodne, do, idućeg dana ujutro do četiri. I onda on spava preko dana, cijelo jutro prespava. Da, cijelo jutro i onda mu je problem ići ujutro u školu. Ja, a, ja, ja ti barem sat vremena provedeš? Ja najviše 2 tri sata. 2-3 sata? Najviše. A koliko ti? Nije to negdje sat vremena. Sat vremena? E, zavisi ako je, na primjer, van njih hladno, onda bude malo više, a kada je sunce, onda izađe van. Četvrti je najbolji. Ja, e, e, ja, zapravo na laptopu nisam bila jedna već tjedan dana. Nisi uopće bila na internetu? Ne, e, mislim, bila sam na internetu na mobitelu, onak samo malo, jako, jako malo viber. A recite mi, vi imate svi smartphone, pametni telefon? Da. Ne. Da. Da. Svi imate pametni telefon? Da. A imate tamo na tom pametnom telefonu internet? Da. da. Kako imate Wi-Fi ili imate i ovaj mrežni internet? Ja imam svoj i Wi-Fi. Wi-Fi. Ja, mene će mama kad budemo išli na kupiti ovaj moj internet, ali za sad imam Wi-Fi. A recite mi, eh, imate li vi Facebook? Da. Ne, da, ne. Ja nemam Facebook i, i, ako, i smatram da je to malo kršenje Facebookovih pravila zato što lažemo godine ako nemamo 13 godina. Aha, a koliko vi imate godina svi? 11? Ja, imam 11. Svi imate 11, jel da još? A ja imam ja, ja, ja, ću, ja ću za dva mjeseca. <laughs> ja, ja na Facebooku eh, imam 41, 42 godine. A ja na Facebooku 132. A, a zapravo je pomalo kršenje pravila. Ja sam najstariji. Da oni znaju oni bi vama svima ukinuli Facebook. Vi zapravo ne bi smjeli imati Facebook. A znaju li vaši roditelji kad ste vi napravili Facebook? Jeste vi pitali njih za dopuštenje? E, meni su roditelji napravili Facebook. E, I meni. E, I tebi? A tebi? Ti nemaš? Meni nisu napravili. I ti nemaš? Nemam 13 godina. Aha. A što je s tobom? Zašto ti nemaš Facebook? Pa zato što mi mama i teta ne daju. Aha. A i zato što mi malo dosadan. Dosadan ti je Facebook. Pa da meni Facebook sam treba da se dopisujem. Sam se skinem Messenger Aha, samo Facebook ti treba zbog Messengera? Da. Ja sam A Messenger? Ja sam ne Facebook na mobitel, mislim to mi malo previše... Facebook na e, mobitel ne Aplikacija? E, da, to mi je malo prejako za mobitel, pošto imam dosta slab mobitel i onda mi sve užasno jako šteka, a imam na laptopu jednostavno izašli bi stavljala slike i te stvari, ako je nešto jako hitno preko maminu. Mhm. A, znači, Facebook treba za dopisivanje, a imate svi ovdje od vas četvero Viber. Da. da. A Whatsapp? E, ne, Whatsapp sam ja imala, ali sam ga izbrisala zato što nitko iz mog razreda nije imao. Nema. A imate li nekakvu <laughs> možda, evo, ti bi nam savjetovao koji je najbolji telefon, jel da ti si ovako u tehnologiji, pratiš što se voliš izrađivati, svašta nešto. Pa, što iPhone, ništa iPhone, Samsung. Samsung je najbolji telefon. Samsung najbolji. Stvarno? Samsung. A pa koji to? S7, S, S7 Edge. O, pa to je baš onaj najnoviji. Uf, pa to baš ne može si svatko kupiti. To će dobiti moja prijateljica za tjedan dana. A što mislite, treba li vama tako da, treba mi, treba mi. E, pa e, za naš uzrast je to malo e, a ajde, previše ne bi ćemo kupiti mobitel, zato što mi smo još mali, ne znamo ga toliko čuvati i pa... Misliš da vam ne trebaju tolike mogućnosti na mobitelu? mobitel. A što bi ti, evo, samo htjela bih čuti ovako tebe, stručnjaka za tehnologiju, što bi ti radio sa tim Samsungom S7? Za, po čemu je sad, na primjer, on bolji od Samsunga S5? po svemu, kao prvo vodootporan je. I ovaj je vodootporan. u stvari nije. Zato jer on, s 7 je baš napravljena da bude vodootporan, ovaj nije 100% vodootporan. Zato jer ovaj mobito može biti e, najviše pola sata u vodi i onda će početi nešto brlja. vlagu i, ne, može se koristiti pod vodi. Može ako upadne nešto. A gdje bi ti to, molim te, taj je 7 koristio pod vodom? Pa, na primjer, pod moru, ako vidim neku meduzu, samo... Pa na more ideš samo preko ljeta. Pa u stvari da. Evo, ti bi nam nešto htjela reći. Da, zapravo, e, moja mama i tata govore, e, e, mobitel služi za zvanje, e, igrice i to, ja pitam tatu, mislim, ako mobitel služi za zvanje, zašto onda ljudi izmislili toku tehnologiju? Dobro, znači mi se zapravo možemo složiti kako ova nova tehnologija ima i svoje neke pozitivne strane i negativne, jel tako? Zapravo nije dobro ako previše vremena provodimo na internetu, slažete li se? da. Koliko često u slobodno vrijeme, kada napišete zadaću ili preko vikenda, koliko često ste vi vani? Provodite vrijeme s prijateljima na igralištu ili... Puno, puno, Ja sam više vani, više pisam zadaću ići nego što sam na internetu i na tehnologiji. Super. Ja više budem vani <laughs> nego što učim. A, a što se tiče tehnologije i vani? Pa... Najbolje je tehnologija. <laughs> Budem na tehnologiji, a vani malo duže. A malo duže, to je super. A ti? pa ja skoro nikad, zato jer mi sad sve oduzeti. A sad si vani, jel tako? Pa većinom da je televizor. A ti si u kazni? Pa da. Zbog čega? zbog zadaća, zbog... Ne bih htio to reći. A ne bih htio reći, dobro, ali zbog škole? Da. Zbog škole. A, znači sada možeš izvući pouku nekakvu, jel tako, iz ovoga svega? Mhm. I sigurno hoćeš, sigurno hoćeš, jel da? A ti, koliko si ti vani? Eh, znači, ako ja sad, na primjer, ne znam, igram eh, igricu Minecraft ili Internet sa prijateljima ili... Unturned. Dora, sa prijateljima ili nekim i ako me neko sad zove da idem van, ja bi ostavila sve tu igricu, cijelu tu igricu, rekla aj bok i izašla bi van. Ma bravo, to je odlično. Recite mi, osjećate li se vi bolje kada dođete sa svježeg zraka unutra? Da. Se vi onako osjećate poletno. Ja, ja kad igram laptop ili kad sam na tehnologiji, mene užasno boli glavi stomak, ali kad sam vani i vani odmaram, ništa. A ja kada, na primjer, ne znam, ja sam sad došla kući uh, ovaj, i onda idem sa prijateljicom malo van, ovaj, ja sam se odmah što prije sam ručala da idem što prije van. U park, jel da? Sad se baš i budi priroda, fino je vani, toplo je. A pa baka mi je govorila šta se tako žuriš, neće ti nigdje ona pobjeći. E, ja sam šta prije da ručam i da se... Da što više budeš vani. Da što više budem vani. pa A još mi recite e, kako dolazite u školu, šećete li dovoze vas roditelji? E, ja dolazim pješke, zato što nemam auto i dolazila bi biciklom da mi nije jako uzbrdica. Aha, ali tu blizu škola? Da, je malo kad još iz grada. Kako ti dolaziš u školu? E, pješke ili biciklom. Biciklom, aha. I što ti je bolje? Većinom biciklom, ali sad smo ukrali pa... A ti bolje biciklom ili pješice? Biciklom. Biciklom. Brže Ti kako dolaziš? Jeste. A ti? E, pješke. Mislim, ja želim jako blizu, pa onda. A reci nam još ti isto dolaziš pješnice, jel tako? Ne, ja idem autom pošto imam puno obaveza. Zato što mi je jako, jako daleko kuća. Čuli smo koliko današnjim učenicima znači internet i koliko se koriste tehnologijom. Sigurno da je tehnologija jako korisna i može nam u svačemu pomoći, ali moramo pripaziti da ne provodimo previše vremena surfajući na internetu. Ne bismo trebali zaboraviti koliko su dragocjeni trenuci provedeni s prijateljima vani, na svježem zraku, a posebno kada je lijepo i sunčano vrijeme. Ako imamo vremena, ako nigdje ne žurimo i obaveze nas previše ne pritišću, sjetimo se koliko je šetnja važna i dobra za zdravlje. Naši se današnji gosti također s time slažu i vole šetnje do škole, a posebno kad šeću s prijateljima ili prijateljicama. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste s nama bili i danas. S vama je bila Manuela Dudaš, a emisiju je tonski uredio Ivan Vučković. Lijep pozdrav!